أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله برادران عزيز مهربان وسیعت های از رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سلم امتش وسيتي هفتم را برای شما دوستان بيان مكنيم این وصیت وصیت هفتم ما و شما را آگاه میکند از ظلم و از بخیلی در این وصیت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که راوی این وصیت جابر رضی الله عنه است حضرت میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من قام من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم در این وسیتی هفتم جناب رسول اکرم میگوید اتقوا ظلم شماي امت من وسیتتان میکنم که از ظلم پرهیز بکنید از ظلم دوری بجویید فان الظلم ظلمات یوم القیامه زیرا اینکه ظلم زیرا اینکه در حق برادرت ظلم کردن یکی از تاریکی های روز قیامت است یکی از دشواری های روز قیامت است یکی از کارهایی است که در قیامت گلوگیری تو می باشد در قیامت تو را به جوابگری می کشد تو را گناهگار می دانند مادامی که تو در این دنیا ظلم می کنی تو ظالم هستی در قیامت جوابگر می باشی پیامبر خدا میگوید شما از ظلم دوری بجوید و تق و شح باز پیامبر میگوید و از بخیلی هم دور بجوید و از بخ... بخیلی هم دور باشید بخیل نباشید فان نشوح رسول الله میگوید زیرا اینکه بخیلی اهلک من کان قبلکم آن قومی که پیش از شما بودند اونها را هم را هلاک کردند آنها را نابود کردین بخیلی حملهم الان سفکو دماهم آنها را وادار کرد مجبور کرد این بخل که این بخیلی های پیشین را مجبور کرد خونریزی کردند و استحلوا هم چیزهای حرام را حلال گردانیدند چیزهای حرام را حلال و پا گردانیدند همه این از حساب چی بود بخور از حساب بخیلی برادران عزیز مهربان ببینید ظلم ما و شما را یکم در عذاب قیامت گرفتار میکند و بخور ما و شما را در روز قیامت و در این دنیا مان میکند در این دنیا بخیلی حلاک کننده مسلمان است برادر عزیز رسول الله میگوید در وصیتش برای ما و شما که ای امت من از بخیلی و از ظلم دور باشید برادران امتان رسول الله مسلمان ها باید ما و شما از بخیلی و ظلم خیلی دور باشیم مادامی که ما و شما خود را امتی رسول الله میگیریم ما و شما دعوای مسلمانی داریم پس باید مسلمانی خود را بیان بکنیم پس باید فعل رفتارمان طبق قانون قرآن و سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين